Georgos kai Paides autou. Georgos tis melon kataluein ton bion kai boulomenos tous he autou Paidas peiran labein tes Georgias pros kalesamenos autous efe. Paides emoi ego men eede tu biu hupexemi. Hu meis daper entei ampelo e moi ce cruptai sde te esantes, heurēze te panta. Hoi men un oie thin tes thesauron ecei pu catoro ruxae, pasan ten tes ampelugen metā ten apobiozin tu patros catexcapsan, cae thesauron men u perietucon, he de ampelos kalos scafeiza, polla plaziona ton carpon anedoken. Homnuthos deloi, hoti hokamatos thesauros estine tois anthropois,